ne može se uključiti. Skuplja da, u ovom hramu, ko Bog da i, i pod kupovom, a da Bog da uskoro da vas pozdravi otac Rafajlo. Otca i Sina i Svetoga Duha. Evo nas, braće i sestre, ne po prvi put i na ovom mjestu i u ovom danu. Aranđelov dan svima nama je poznat kao dan na koji treba obratiti pažnju. Međutim, sklonost naše pale prirode projavljuje se i u tome da ne napravimo ni jedan korak dalje. Prosto primijetimo da je dan obilježen nekim imenom da on u onoj pobožnijoj koncepciji treba da bude obilježen i nekim potezima, nekim religioznim radnjama, koji od nas u suštini ne zahtijevaju nešto mnogo. Prosto treba se obući kao svakog drugog dana, treba upaliti svoja auta, i otići na određena mjesta sa slavskim kolačem ili bez njega. I nažalost, u najvećem broju slučajeva ne odmičujemo od toga. Istina nama bude i lijepo na tim zborištima, bude i ovako lijep dan, budu i naši prijatelji, kumovi, dragi ljudi, naši oci, naši sveštenici. Međutim, postoji velika opasnost, braćo i sestre, da ne odemo ni korak dalje, ni jedan stepen više od toga. Svjedoci smo da smo okoštali u jednom ne baš zdravom duhovnom raspoloženju koje se posebno projavljuje i otkriva kao slabost i kao bolest u danima praznika. A ovaj današnji dan i ovo mjesto nude mnogo više od toga i obavezuju u isto vrijeme, braću i sestre. Naši sveti preci, naš sveti arhipastir Sava nije bez razloga ovaj hram utvrdio i zaštitio i ogradio imenima nebeskih vojinstava, nebeskih vojskovođa. Nisu, braćo i sestre, nebesa ovdje projavljene da bi se mi prosto vukli po zemlji, samo na zemlju mislili, samo od zemlje živjeli, samo se zemljom hranili, samo se na zemlju oslanjali i na one koji su od zemlje, koji su zemljani, ljudi, koliko god oni tu zemlju ukrašavali kamenjem dragim, koje je u suštini opet zemlja, zlatom, i srebrom koje je u suštini opet zemlja. Ljudi koji su prah i pepeo, ilovača, propadljiva, trugažna i izuzetno smrdljiva, kad se duša ucrvlja u tijelu. Zato je ovaj hram, braćo i sestre, mnogo važan. Ovaj praznik izuzetno dragocijen. I on svoju važnost i dragocijenost ne gubi uprkos našem nemaru i našem površnom, rekli bismo, navijačkom, stranačkom i glasačkom odnosu prema svetinjama. Ovaj hram, braćo i sestre, i ovaj dan, i ovo ime velikog arhistratiga. Pritom, danas mi ne slavimo samo jednog arhangela. Mi smo imenovali ovaj dan imenom najvećeg od njih. Ali on niti je usamljen, braćo i sestre, niti želi da ga samog proslavljamo On je vođa bestjelesnih sila, nebeskih vojski, kojih ima braća i sestre mnogo. To su čitavi redovi, to su čitavi činovi braća i sestre, serafimi, heruvimi, ognjeni serafimi, koji plamte ljubavlju i revnošću prema Tvorcu i Gospodu, prema Svetoj Trojici, pa mnogo oki, premudri serafim, heruvimi, pa načala, pa vlasti, pa sile, pa prestovi, pa gospodstva, pa arhangeli, pa angeli. Površno pristupajući ovom prazniku, a gord čovjek, samoljubiv čovjek, samoživ čovjek, svastoljubiv čovjek, srebroljubiv čovjek, slavoljubiv čovjek, sebe ljubiv čovjek. On, braćo i sestre, ne može da se otvori. On ne može ni jednu jedinu misao, ni jednu jedinu želeo u svoje volje i svoga srca da usmjeri i da se poveže, da se otvori, da se poveže sa svetim bestelesnim silama. A mi smo svi izrazito samoljubivi. Izrazito, braći i sestre. I pogledajte, u ovim teškim danima, u ovim teškim vremenima, koliko nas računa na pomoć nebeskih vojinstava, ovako pošteno. Više računamo, braćo i sestre, i više se osvanjamo na futbalere, na tenisere, košarkaše i brze konje i brze pse. Kroz kladionice nalazeći utjehu i potporu svome životu. Više se oslanjamo na zdravu hranu nego na blagodat Božju. Više se oslanjamo na razne unije i paktove, moćne sile, ekonomske, finansijske konstrukcije, mnoštvo ljudi ili mnoštvo glasova. Sve je to, braćo i sestre, jad i bijeda, posebno ako se radi o krštenom čeljadetu, o duši koja je krštena u ime svete i živonačalne trojice, a ovdje smo, slava Bogu, vjerujem svi kršteni u ime Otca i Sina i Svetoga Duha. I ulazeći u tu zajednicu, braće i sestre, mi smo ušli u zajednicu i u direktan odnos i sa svetim silama nebeskim, jer car u čije smo se ime krstili, on ima svoju vojsku, on ima svoje vojvode, On ima svojega Mihajila, moćnoga Mihajila, moćnoga i premoćnoga braća i sestre. On ima i svojega Gavrila, koji donosi blage vijesti i nikad ne obraduje onoga ko trči ujutro kao sumašetši na trafike da ga obraduje dnevna štampa. Nikad ne dijeli radost onima koji se glavama, umovima i pažnjom zabijaju u internet portale. I, a uvijek raduje oni koji ga pažljivo čuše, jer njegov glas, braćo i sestre, je glas Serafima. Njegova vijest je blaga vijest. On je zemlji objavio ono što je nebo donijelo. On je zemlji objavio onu radost koju niko više ne može da oduzme onome ili onima koji su je pažljivo čuli. On je sve nas pozdravio radosnim pozdravom, pozdravljajući presvetu vladičicu našu, Bogorodicu. Raduj se blagodatna, Obratite pažnju, braćo i sest, neće on nikome od vas doći direktno, to zaboravite. Može da vam se javi neko od palih serafima, od demona. Oni hoće da se javljaju direktno, da vas obraduju, da vas nadahnjuju, da vas veličaju. Angeli to ne rade. Oni sve nas pozdravljaju preko presvete bogorodice. Raduj se blagodatna gospodje s tobom i sa svima onima koji ga kroz tebe budu primali, kroz tebe dočekivali, kroz tebe slavili, u tebi prepoznavali kao ovaproćenog Boga, kao našega cara. Jer onaj koji se rodio, braći i sestre, od presvete djeve, On je car angela. On je car nebeskoga carstva. Sva sveta nebesa spustila su se u sveti Vitlejem da pozdrave rođenoga cara. I zaigrali i zapjevali zajedno sa pastirima, govoreći da nam se rodio spasitelj. Da je došao da nas oslobađa, da je došao da nas spasava da je došao danas sjedini sa sobom, a kroz sebe da nas vrati Otcu, braćo i sestre nebeskom, od koga smo neposlušnošću otpali. I zato u današnjem svetom evanđelju, a sumnjam da ga je danas ovdje i koji zapamtio, jer naviknuti smo da sve pamtimo, samo ne riječi Božije. Aj sad, da ne pravimo provjeru, ali vjerujem da malo ko da je zapamtio šta je gospod poručio danas svojim učenicima. A ovdje govori o ovom hramu. Svi smo ga čuli, a niko zapamtio nije, braćo i sas. E to su naše mogućnosti, to je naš intelekt, to su naši darovi. Sve možemo, sve znamo, Samo jedno ne možemo i uporno to ne činimo. Ne možemo da zapamtimo šta je Bog govorio. Rekao je, ko vas prima, mene prima. A ko se vas odriče, mene se odriče. A ko se mene odrekne i moje crkve pravoslavne, Odrekao se onoga koji je mene poslao, ukazujući na Otca Nebeskog. A apostoli došli, braćo i sestre, vratili se pa kažu, Gospode, i demoni nam se pokoravaju u Tvoje ime. Duhovi se pokoravaju čovjeku, braćo i sestre, ali u ime, ne moje, ne Tvoje, niti bilo kojeg čovjeka, nego u ime Hristovo, jer demon u ime, imenu Isusovom prepoznaje cara, braćo i sestre, ne jakoga angela, nego tvorca angela, cara angela, cara nebeskog. Braćo i sestre, i nama, koliko god to zvučalo nevjerovatno, Jer nas je duh ovoga svijeta pogrešno vaspitao. Svi smo mentalno oboljeli, braćo i sest. Svi smo duhovno i tekako ugroženi. Crkva nam i danas, ovo što je Gospod danas poručio, to je poručeno danas i to ima snagu, istu kao što ima u one dane. Ništa se nije promijenilo i ni jedna jedina kap sile nije nestala iz tog blagoslova. Ko vas sluša, mene sluša. Ako mi slušamo našu crkvu, braću i sestre, ako slušamo naše arhijereje, ako slušamo naše sveštenike, ako slušamo glas gospodnji, ako se držimo učenja naše svete pravoslavne crkve, mi se držimo onoga koji je crkvu osnovao, onoga koji je crkvu na temelju žrtve svoje postavio. Jer ova crkva, braćo i sestre, ona je nikla iz krvi Božije. I ko crkvu sluša, on krv Božju izlivenu radi našega spasenja poštuje. A ko crkvu ne sluša, on Boga prezire, on se od Boga odriče. Pritom, govorimo o duhovnom poslušanju, moramo svi sebe provjeravati, jer rečeno je da će mnogi kucati na vrat i govoriti ja sam gospode podizao ovu crku, ja sam ti onaj koji ti je tamo ovo, koji ti je tamo ono radio, pomagao, a on će reći, zaista vam kažem, ne poznajem vas. Moramo sebe provjeravati, braći i sest. Poštovanje crkve nije lako ni jednostavno. Zahtjevno je. Pravoslavna crkva je teška crkva. Vrlo zahtjevna. Ona traži cijeloga čovjeka. Traži mu i kosti, svaku kost, traži mu i svaku dlaku na glavi traži mu svaku misao, svaki djelić uma, volju svu i srce svo. Zato ljudi bježe od crkve ili se uvlače u nju kroz vjerje, licemjerje i farisejstvo. Ali crkva takve ne prepoznaje kao svoju djecu. Zato, ako je budemo poštovali kako je sveti stava poštovao, Ako je budemo poštovali kako su je prepodobni mučenici prevlački poštovali, ako je budemo poštovali kao što je poštovao naš sveti Petar Cetinski, Vasilij Ostroški i naši sveti predsi na ovim prostorima koji su nam vjeru prađedovsku predali u amanet sveti, onda će se, braći i sestre, nama duhovi pokoravati. U ime Božije duhovi, nam će, duhovi će nam se pokoravati i zli duhovi, ovi što nam paradiraju po gradovima, ovdje oko nas, noseći svoj duh, svoje demonsko, adsko raspoloženje, će se, braću i sest, moraju da se pokore, jer prizivamo ime Gospodnje. Pokoravaće nam se i angelske sile, kao što nam se uvijek na liturgiji pokoravaju. Služeći, saslužujući i sveti heruvimi i sveti serafimi, ali pod jednim uslovom. Da primimo one koje je On poslao. To su, braćo i sestre, sveti apostoli. A preko svetih apostola učitelji crkve do dana današnjeg. Zato, držimo se svete crkve da bi nas ruke arhangelske prihvatile. Držimo se svetih oltara, braćo i sese, svete, svetih putira, svetih krstova, svetih moštiju, i svih naših svetinja i budimo sigurni da će nas angelske sile uzeti pod svoju zaštitu, a njih, kako reko smo, ima mnogo. Oni, one, braće i sestre, isceljuju. Mi danas slavimo i svetoga Rafaila, arhangela. On je iscelitelj. On iselu, iseljuje bolesti. Ma šta iseljuje bolesti? On odrane, sjećate se žitija mučenika, ubace ih u tamnicu odrane, kosti im se vide, bukvalno odrani, vidimo im kosti, rebra, butine, iskidani na komade, i javi se neko od angela i potpuno ih iscijeli. ali potpuno, jedri, vedri, živi, zdravi, sutra dani i gledaju ne mogu da vjeruju. To su, braće i sestre, ogromni potencijali na koje smo mi, nažalost, zaboravili. Pa samo zdrava hrana, zdrava hrana. Neka bi dao gospod da svjetlost, prva, prvonačalna svjetlost Svete Trojice preko strukture svetih angela. Angeli su druga svjetlost na ovaj današnji dan uđe i obasja i prosveti naše umove. I da se trgnemo, braćo i sestre, bukvalno da se trgnemo i da kažemo što bi ovo sa mnom svo ovo vrijeme, što ja ovo činjek sve ove dane, kakva je ovo moja vjera bila. on nije vjera, ovo je nevjera najobičnija. Ovo je neko novo sujevjerje. Kakva vjera bez vjere u angelsku pomoć? Kakva vjera bez vjere u pomoć svetitelja? I kakva vjera bez poslušnosti svetim ocima i svetim apostolima? Nikakva, braćo i sestre, beživotna ili takozvana mrtva vjera. Ne dao Bog da u toj vjeri ostanemo, nego da uz pomoć svetih, revnosnih i živih i plamenih duhova, svetih arhangela i arhistratiga Božih, i mi, braćo i seste, primimo pravi duh žive vjere, te da vjerujemo pravoslavno i da živimo dostojno te časti. Da živimo vrlinski po svetoj volji Gospoda i Boga i spasa našeg, Isusa Hrista, kome se Otcem i Duhom Svetim, neka je slava i od nas, i od svetih angela, i sada i uvijek, i u vjekove vjekova. Amin. Hristos je među nama. Nada, blagodarimo od Rafaelu. a vi nemoj da se raziđete, da ostavimo se, da budemo i dalje sa, sa, sa angelima, arhangelima i jednim sa drugima, da se malo poslužimo i družimo. Slava ti Bože, slava ti Bože, slava ti Bože.